i zbog koje internet profiteri Facebook, Google i tako dalje mogu komotno da sjede u svojim kućama i da kupe informacije koje se plasiraju i nude iz usta muslimana. Sve ovo ako nije tačno, ja bih volio da me neko demantuje, braću. A to je neprovjeravanje vijesti. Jedno, druga stvar, plasiranje neprovjerenih vijesti. Treća stvar, da li je uopšte dozvoljeno plasirati istinitu vijest o muslimanu na Facebooku, na federalnoj, na internetu i novinama. Da li je uopšte i kakav je hukm ukazivanja na muslimane Bez obzira o čemu se radi i bez obzira koja je skupina u pitanju, kada je rasprava među muslimanima tako, da li je uopšte dozvoljeno ukazati na muslimane, to je i tekako težak hukm, i tekako težak i teško spuštanje propisa na one koji tako rade. Da li je to slučajno ili ne, polagat ćemo račun pred Allahom te barake u talu. Mi smo svjedoci velikih potvora i podmetanja lažnih informacija i vijesti. Ovo se desilo i Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu ženu su potvorili da je počinila zinaluk. Ovo se dešavalo i dešavat će se i u buduće. Allah barek i ta'ala da bi u temelju postavio stvari na svoje mjesto kaže uzvišeni يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا odma u temelju o vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu makar i na svoju štetu danas mi hoćemo zaobići istinu je tako da nam je da zaobićemo istinu svojom vještom retorikom govora a kad je u pitanju istina ili laž, braćo moja, samo se može reći dvije stvari. Jesam i nisam. Ne može nikako treće, ništa. Jesam to uradio ili nisam uradio. Jesam, ali povlači za sobom tvoju neiskrenost. Ili nisam, ali opet povlači, povlači jesam to uradio i gotovo. Nisam to uradio i gotovo. Šta je ovo znak? Ovo je znak kajanja. Za već učinjenu stvar koju su radio. Allah te barek tala, braćo moja, kaže da neće uputiti, napravi put onoga koji laži. Najrasprostanjenija stvar među nama danas jest što je nažalost veoma pogubno jeste da ljudi ne žele da se suočavaju. Zašto ljudi bježe od suočavanja i zašto ne žele da razgovaraju? I kad razgovaraju, zašto razgovaraju u svojstvu vrijeđanja, ustajanja, deranja, galame, vike. Zašto? Pa zato što im nije stalo da izađe istina na vidjelo. Nego želi da raspravom pokriju ono zbog čega u stvari bježe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da neće uputiti, napravi put onoga ko laže. Inna Allahe la jehdi men huwa musrifun kezab. Kaže uzvišeni. Inna Allahe la Allah neće uputiti napravi put onoga koji šta? Koji pretjeruje u zlu i puno laže. I mnogo laže. Pogledajte, braćo moja. Kada se među nama pojavi lažo. I znamo sigurno da je osoba koja laže. I zbog tih njegovih osobina i karakteristika je upozoravano na njega istjeran i tako dalje i tako dalje. I pored toga što su, što su sve povjerovali da je način znači na svojoj koži osjetili, ljudi mu kasnije vjeruju. Zašto? Allah kaže da neće put, napraviti put osobu koja laže. Nije valjda da on ima besiret ko sebe. Međutim, zašto mu se povjeruje? To je zato što Voliš da se širi osobi o kojoj ta osoba koja laže govori. Voliš da se širi o njoj to što treba da se širi po tebi. Tako. Allah te barek i kaže Ja ladina aminu in džajekum fasik kaže vjernici a pa on kakav razvratnik lažu donese kakvu vijest dobro je provjerite. Dobro je provjerite. Jer ćete u neznanju nekom učiniti nepravdu. Pa ćete se, kaže uzvišeni, radi toga pokajati. Gledajte, braćo moja. Allah te barak utala naređuje suočavanje. Je tako? Naređuje da sjednemo i da se dogovorimo. Naređuje. Današnji lažovi, podmetavši i eh, htijući da prođe njihova finta i lažov kažu ne može meni niko presuđivati zato što eh, nije ehel i ne može da mi pruži zaštitu. Dobro, postavljamo pitanje. Kako ti znaš šta će on presuditi? Kako znaš šta će ti reći? Možda ti neće ni treba taj vid zaštiti. Na kraju krajeva, ako je tebi neko nešto ukro, pa se presudi da treba da ti vrati, ako neće da ti vrati, ne sikiraj se. Ti si uradio ono što je do tebe. Je tako? Međutim, ne. Želi se pobjeć od spora. Želi se pobjeć ne od suđenja, pa recimo i suđenja na kraju krajeva. Šta ćemo onda sa ovolikim ajetima u kojima Allah te barke naređuje vjernicima da se vrate Allahu i njegovu poslaniku kada nešto ne bude u redu. I predstavnicima. Naređuje Allah predstavnicima vašim. Učenjacima u Lemi. Je tako? Koristimo internet kad treba da oblatimo nekog daju ili učenjaka. A Neiman, šej Guneiman, šej Fevzan, šej Šankiti, tako bi Allah, samo postavite pitanje. Hajmo njima postaviti. Sad je internet, hajmo ga iskoristiti kako treba. će se na arapski jezik i postaviti pitanje. Međutim, ne želi se ni pred Allaha njegova poslanika, ni pred predstavnika. Zašto? Pa da može da prođe ono tvoje. Hoćeš da budeš slobodan. Da ti je jezik i prsa slobodni da moraš da govoriš što hoćeš. I da sad ti možeš presuđivati, tako? Ko je tebi dao pravo da presuđuješ. Ova je takav, ona je takav. A to pravo uskraćuješ drugoj osobi koja kaže, hajmo neka se presudi. E sad nećeš, a ti možeš, jel? Ti možeš reći ovaj takav, ovaj ovaj, ovaj onaj, tu tebi pravo. Osobi koju treba da odemo ili zaberemo, tražit ćemo koja je poznata po bogobojaznosti. Je tako? Međutim, ne. Provjeren lažov neće provjeravati svoj govor. Zašto? Zato što će biti ispitan. Suočit će se sa istinom i onda mu to neće odgovarati. Ti si već pao. Sama osoba koja želi nešto da sakrije, ne želi da se suoči. A Allah te barke ta'ala naređuje, kad se raziđemo po nekom pitanju, naređuje, naređuje, braćo moja, nema ni jednog kuransko-hadijskog teksta da govori suprotno. Naređuje da se obratimo njegovu poslaniku, njemu, predstavniku, pa čak i ako se raziđemo sa predstavnicima, kaže uzvišeni, vratite se ponovo na njegovu poslaniku. To je za vas najbolje. Nego problem nastane kada ja neuk i nepismen ostanem sam na ovom dunjalku i nema više niko koga ja mogu nešto pitati. Niko više nema ehlu da mi donese odgovor. Daje koje se ne slažu sa nama po nekim pitanjima, tako? Znamo i znamo neke velike njihovi stvari po hajru. Slobodno, hajmo njima. Jel tako? Ne odgovara ti ovaj, vidi zija da ljakiš. Čisto sumnjam da će svjesno tumačiti neke stvari namjerno. Taman još bolje, ne zna ni mene ni tebe. Hajmo njemu. Ne može biti pristrasan nikako. Međutim, nije ovo ne odgovara. Pa dokle ne idemo onda? Dokad? A vijesti provjeriti, to je danas postao kerametno. Allah nam je dao sredstva za provjeru vijesti, nikad brže nije bilo. Internet, mobitel, televizija, novije, novine, mediji. Sjediš po čitav dan i slušaš ili pišeš kad bi mogo internet, ja bi ga zabranio. Ili zabranio bi neke njihove dijelove. Facebook, Google, forume. I stavio bi pod prizmu učenjaka da oni, da oni kažu šta može i šta ne može. Mada je to sve poznato jasno. Razgovor po Facebooku, o ovome onome, to je haram. A iskoristi taj Facebook, onda nazovi brata dotičnog. Ili internet, ili mobitel, nazovi ga odmah. Danas smo dostupni više nego ikad. Brate, Halali molim te, ovaj mi rekao to o tebi, je to istina? Gdje možemo se suočiti? Zašto to ne radimo? Zašto to ne radimo? Zar možeš uzimati znanje od čovjeka 15 godina i odat za njim. I na kraju kažeš da ti šejha Nusreta množiš sa nulo O, Allahu Množiš ga sa nulo Ja znam jednu ti osoba, braću, tako mi Allaha, ne možeš, on ne zna Fatihe proučiti. Fatihe ne zna proučiti. I on množi sa nulom. Dobro, imao koga množiš sa nulom? Ajmo naš treći. Njega množiš sa nulom. Zbog čega se ovo desilo? Zbog bježanja od licem u licem rasprave. Jer čovjek ti može donijeti svakako vijest. Brat kad donese vijest, možda iskren, prenese je pogrešno. Ali oni od koga mi izvor vijesti informacija koju bacuju među nas, nikad nisu među nama. Ne sjede sa nama. Provjereni, istirani, ratirani iz ovih džemata. I dalje takvu osobu ti treba slušati, jel? U magli nikad ga ne ima. A što ne provjeriš? Zato što ti ne odgovara da izađe istina na vidjelo. Jer možda niti nisi u pravu. Zbog čega se ovo dešava? Zato što smo oholiti. Zato što smo oholi. Jedan od ashaba, Allahova poslanika, ali silatu wasalam, nakon što je primio islam i zna da treba, sakupljati e, da treba davati zekat, odšao u, svoj, u svoje selo i kaže, Allaho poslaniće, kada odem tamo, ja ću i pozvati u islam. Pa ako prime, reću da dadnu zekat. I pošaljim nekoga da to odnese, da ti donese. Hari se zvao Osam. Drugi, koga Resul se to selam posla, idi, kaže, kod njega i donesi zekat. Otišao je, došao je do po puta i vratio se nazad. I kaže, Allah poslaniće, strava me bilo, stio htio me ubiti, prijetio mi. Ovaj ga nije ni vidio nikako. Poslanik ali sada to selam šalje delegaciju po njega. Po Harisa. Haris gle, očekivuje da dođe glasnik, da ponese zekat, nema ga. I on kreće prema poslaniku, sallallahu i dolazi u Medinu, poslije se ne kaže, šta je? Zašto te nema? Šta je bilo? I odmah dovodi ovog, vodi malo. Kaže, Hare Salao posjeće, ja sam mislio da je o meni izašao da je lava srđba nadavno, pa sam požurio, poneo zekat, vidim nisi nikog poslu, ja sam doneo sobom. Ovaj slago, i Allah objavlja ajte ovo vjernici, ja in namenu, inđajkom fasak o vjernici, ako vam kakav fasik, kako vidjeti, donese, dobro je provjerite. To je povod ovog Svaki od vas, kada vam donese fasik vijest, a znate i braćo, morate provjeriti. U današnjem vremenu, kad bilo ko od nas govori, provjerite, nema problema, bolje je. Rekao izvjet ovo, stani malo. Suoči me, je li od nas bježi od vas, braćo? Je li bježi od razgovora? Slobodno reći tako bježi. Zar se nije satima i danima svako jutro poslije sabaha govorilo? Jel tako, Handija? I ukazivalo na ljude i kad pitalo se, braćo, ima li ko što da kaže, recite slobodno. Jel ovo stavi nusreta? I mene bilo koga odaja. Reci meni u lice pred svima javno ali u lice ovdje da riješimo, u mešćidu. Pa ako sam zavrnuo da riješimo, jel ovako obraćao? Danas je petak, džuma namaz, tako mi je Allah, ovako je stalno se govorilo. Ko će se onda opravdati pred Allahom, ja ili onaj koji je htio da razbije ovaj džemat? Pa tako, osoba koja sjedi za internetom, klanja džumu, samo Allah zna gdje klanja. I on donosi komentare i sud o ovome džematu. Prikuplja ljude i laže i plasira informacije. Hoćeš njemu vjerovati? A ja ti dostupan online 24 sata, evo reci. Pitaj što kažem šta je se desilo. Ili šta će, to je provjera. Pa kad i ja kažem, dovedi ono stranu meni slobodno. Šta je? Izo kaže za tebe to, evo ga. Pa braću, je li ovo problem? Ješ problem kad neće se suočiti. Jel tako? Ali ako makar nećeš suočenje, da onda šuti. Šuti onda. Jer si u velikom grijehu. Sumničenja su veliki grijehe, braćo. Zašto nećeš da se suočiš? Zato što znaš da istina nije kod tebe. I gotovo. A kod mene, i ako je, ako je kod mene problem, meni nije problem da kažem, jesam tu, halali, brate. Da tako? To nije problem. Najmanji je to problem. Zašto? Daj da riješimo međusobne odnose. I Allah kaže, provjerite fasika. Povod ajta ovog, koji smo malo prije rekli, pogledajte šta može napraviti čovjek. On kaže jedno, a istina sasvim nešto drugo. Šta se kod nas pojavljuje? Brat s bratom se zna deset godina. I on ne zna kako, do kakve promjene kod njega došlo. I on kad se tebi povjeri, ti njemu vjeruješ, on tako? Nažalost, braćo, i ovo se mora provjeravati. I ja kad kažem, provjeri slobodno. Ja neću prihvatiti to kao da smatraš da sam ja lažo ili fasik. Ne, nego hoćeš provjeriti. Hoćeš da si miran, tama. Ono što, što je za provjeru, provjeri. Je tako? Slobodno provjeri. Allah te bareke u tala naređuje da se provjeravaju vijesti iz opreza da se ne presudi po riječima samo jedne osobe. Razumijete? Allah naređuje da se sporimo. Naređuje, moramo doći. Ne možemo riješiti spor bez osobe koje nema. Međutim, ko su oni koji ne vole da dođu da, se spore, da se suoče? Kaže uzvišeni, kad ih pozoveš da im presudiš, da im se presudi. Ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dođu poslušno. Eto i odmah. A ako vide da nije, kaže oni odjednom glave i leđa okreću. Znao sam osobu o kojoj sad govorim, znate o kome govorim. Da je voljela da ode kod istog tog šeha Nusreta Imamovića. Allah ga oba su i spasio iskušenja. Trčala bi osoba, uložila bi svoj novac i gorivo i auto da povede osobu protiv koje diže paricu. Idemo u usretu. Kada je došao on na tapet, e sad ne ide. Zašto? Zato što zna da nije kod njega pravda. Sad je on došao na optuženičku klupu. Jer ja rođo znam kako je kad si optužen. Nemoj lagat. I ja sam išao isto tako, odem na ribanje, koje je kasnije za mene samo hajr. Ispravite, istešete, ti hadisi. U početku ga mrziš, kada ga pogledaš, pojeo bi ga, zato što si neiskren. Ne neiskren, nego grijesi. Međutim, kad stvari sjednu, onda vidiš da je najbolje da ti ljudi govori da te poprave. Najbolje. Jel' tako? Allah te barek tala, naređuje, znate zašto, da se moramo suočiti. Pa da bi se pravedno presudilo. Naređuje. Jer kad ostaneš sam, ti ćeš suditi sam sebi kako odgovara i kažeš ja sam u pravu. Ova druga strana kaže ja sam u pravu. Šta ćemo sad? Svako će misliti da ono što kaže da je tako. Još pogotovo ako se radi o velikim elama fikha, braćo moja. o velikim meselama, kada nam je vađib da pitamo za ono za koga smatramo da je učen iz te oblasti. A vidjet ćete kad su i ove mesele u pitanju, potražite, otiđite na internet ako već idete, ošajte drs, primjer radi, neke mesele i Šukrija Ramića recimo i Zijada Ljakića, jer tako, sad ćete vi reći, šta je ovo? Ja govorim da mi nismo pristrasni. To ja govorim. I ne kažemo da kod ljudi ne valja više ništa. Mi smo takvi. Jer to je neprate zum. Ako je čovjek iz oblasti hadisa ekspert, pitaj njega bola. Ona je priča da ti on pojasni hadis. On je vidio ako ga tumači pogrešno, nisi čoravni glup. Allah će uputit. Nemoj uzeti. Tako od svakoga. Jel tako obraćam? E tako od svakoga. Onda će stvari dobiti na svoje mjesto. Ako budeš iskren u traženju znanja, Allah će ti dati znanje, riskiraj se. A u protivnom, وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ Allah će ukazati na one među nama. Probudite ono dvoje djeci, Allah se gradio. Spavaju svo vrijeme. Allah će ukazati na one među vama ko govori istinu koji lažu. A bil volio ahi. Voliš li? Habibi, Brate moj, postavi sam sebi pitanje. Je li dotična stvar koju radiš ili govoriš ili činiš, ja te ravnodušnim ostavljam? Ili iza nje moraš od nekog se sakrit, stideš u glavu, bord, nezgodno ti sela nazad kako trebaš. Šta je problem? Grijeh je ono što ti ne bi volio da vidi drugi ljudi. A tako? Znači, grijeh je u pitanju. Nezgodno ti, neprijatno Pa zar Islam nije došao elem šrahnak i sadrak? Prosto tvoja prostrani mu učinili. Nema stvari koja ne može se desiti među nama, a da se ne može, šta? Ponovo vratiti to na ljubav. Nema. A što nećemo? Zašto nećemo? Pa zato što nećemo. To je odgovor. Neću i gotovo. Ja hoću. ko smo prispjeli? Bez suočavanja nema uspjeha. U protivnom, braćo moja, zato ovako i nastaje. Allah uzvišeni tabarake u ta'ala naređuje da se pitaju učeni. Naređuje ne kompjuter, nego učeni da se pitaju. tako? Zašto mi onda bježimo od ovog? Kad budemo dovedeni prezid, zato što smo jedva čekali da dođe nešto. Neka mesela ili pitanje koje ne razumijemo da bi pobjegli učeni ljudi. Dobro. Ko je za dotično pitanje doneo određen huk? Opet ko? U učeni. Kako to da i ne pitamo? Ko će nam pojasniti šta je fard kifaje, šta je mustahab, šta je halal, šta je haram, šta je farzajn? Ko? Šart, ko učeni ljudi? A li, braćo moja, u našim prenošenju vijesti. Toliko, toliko je internet preplanjen ovim stvarima. Vjerujte, braćo moja, ja ne odem, odem nekad ako vidim da se nešto tiče, pa ko što sam skoro nezavno stavio svoje ime i prezime, jasno dao do znanja gdje sam, gdje živim, gdje radim. Dođi vam, evo me. Samo sam ja stavio svoje ime i prezime. Od onih koji su me optuživali nisu ni jedan. Neću reći da, se, da ovo znak moje iskrenosti, ne. Nego hoću pravdu. Ja sam to radio zato što Allah naređuje. Javno, ja sam taj, taj. Dođi vam. Kad sam optužen, pa trebaš doći kod mene. Daj mi pravo da se branim. Da se odbranim, tako? A neko lisica. Zbog čega? Zato što ne želiš da se provjeri vijesti. Zato što ti odgovara ono što si čuo da napakuješ, pa nek tako ide. Ovo je, braćo moja, veliki grijeh. I ovo je opasan grijeh. Allah molim da nas njega sačuva. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Od Allah ibn Amra se prenosi da se da je poslanik sallallahu upozorava na osobu koja kod sebe ima četiri svojstva. I braćo moja, ja vam konstantno govorim, kad ovo govorim, ja ako sam ukazao na neku osobu, to je zato što moram. Je tako? Ali kad govorim neke stvari, ostale većinu stvari, znači govorim vama. Želim da se odgojim ja pa vi, je tako? Ja i vi, ne ja pa vi, nego ja i vi. Znači govorim vama i kad govorim hadis, prvo govorim nama. Kaže Poslanica sallallahu kod koga se nađu četiri svojstva, kaže, bit će uistinu munafik. Licemjer. Kaže, kod koga se nađe jedna od ovih, kaže, on ima svojstvo licemira. Znači, nije licemir, ali ima svojstvo licemira. Prva, kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, kad govori laže. Kad šta ugovori, kad se dogovori, on to pronevjeri. Kada obeća, neće ispuniti. I kad raspravlja, pretjeran. U pretjerano raspravljanje, braćo moja, može biti da se zakuneš Allahom konstantno. Wallahi jest, tako mi Allaha jest. Tak, pa ne moraš se kleti. Nemaš potrebe. A tako? Kod suđenja i kad rasprav, nema zaklinjanja Allahom. Sta, nemaš potrebe, stani. Je tako? Što se kriješ iz Allaha oko tih stvari? Kaže poslanik na to Među najveće prevare spada da kažeš nešto svom bratu, pa ti on povjeruje, a ti njemu lažiš. pa e, zato se kuneš Allahom. Je tako? Kako se možeš zaklinjati Allahom? Kao da Allah nije objavio knjigu da se po njoj sudi. Je tako? Što se moraš zaklinjati Allahom? A ja od tebe u neposrednoj blizini. Jest on to? Ili on od tebe blizu? Što se Allah? Pa eto ti on. Tu je. Je tako? Zašto se puneš ovo? Zato što hoćeš da težinu svog govora sakriješ iz Allahova imena i da bi prestalo individualno ili ne znam kako raspravljanje ili traženje, provjeravanje. Zato se puneš Allahom. Wallahi je tako dobro, ajde da provjerimo. Ma ja ti kažem, Allah mi tako je dobro da provjerimo. Ja ti vjerujem. Što se kuneš Allahom ili da mi se srce smiri? A ti ako vjeriš u Allah svijet, hajmo se sudit. Allah je sudac, kuneš se njime, idemo. Pa neka nam ljudi citiraju ajete i hadise, da vidimo ko laže, ko govori istinu. A ne samo da se kuneš Allahom. Ja tebi vjerujem. Ali Allah kaže vijest, moramo provjeriti, zakleo se, ne zakleo. Fela ve rabike la yu'minune hatta yuhakimuke fima šeđere bejnehu. La ilaha illallah. Prije spora, prije suđenja. Allah se kune sobom, a ti se kuneš Allahom da neš na Allah kaže, tako mi gospodara tvoga, Muhammede. La minun, neće biti vjernici, dok u svim svojim sporovima tebe za sudiju ne uzmi? Allah se kune sobom da nećemo biti vjernici. Ne, dok se ne zakunemo Allahom, jel? Ne, ne, ne, ne, ne, rođo. Dok ne sjednemo u svim šeđeru u arapskom je drvo, tako. Ali ovdje, fima šeđere bejnehum, šeđere ovdje je, braćo moja, drvo koje je na hiljade milijone grančica ispalo se jedna u drugu. Kao gnjezda ptičije, recimo. E tako, šta ovo znači? Svi mogući sporovi Najmanji spor pred Allaha i njegova poslanika i pred I nije samo to. Sad ide nešto puno opasnije. Tako mi gospodara tvoga Mohamede. Neće biti vjeriti dok se u svim svojim sporovima pljunio te, gurnio te, udario te, koza ušla u, u tvoje, mačka pojela, ču, svi, svi sporovi Nećete biti vjernici. Dok sud, presuđenje ne dođete. I nije samo to. Kad se presudi da ne budete gobi. Da ne bude, ma nisam ja to tako. Da se moraš pokoriti i da prihvatiš. Kaže še uslam Ibn je Mehula, ovo je najmanji vid imana u ovom, u segmentu. Znači, ovo je najmanje što mi možemo uraditi. Što, nešto možemo? Što moramo. Ovo nam je faz. Jer ko prihvati i pokori se, a negoduje, laže. Ko imate gobu, a prihvati i, i, i, i e, ne negoduje, a imate gobu, opet laže. Ko ne prihvati, a nemate gobu, opet laže. Sve troje. Šta ćemo sad? Kud ćemo, braćo? Hoćemo napraviti javašluk Nije onda problem. Ako nema ko da te zaštiti, onda deri njegovu šumu. Nema te ko zaštiti. Da, neš ništa ni odgovarati. Čekaj sudnji dan, pa ćeš tamo. Allah molim da nas očisti u svim našim sporovima ovdje. Da ne idemo tamo. Ovdje možemo srediti. Je tako? Allah je poslao knjigu da se po njoj sudi. Ona nije omeđena. Ajeti o sustvu nisu ograničeni na tvoj i moj mali um. Kako ja to shvatam? Knjiga poslana da se sudi prema ljudima pravedno. Znači nema niko na danas na da nam može suditi. Ima, braćo, tako mi Allaha ima. Allah će uvijek poslati zvijezde koje će nositi njegovu vjeru. Uvijek će Allah poslati. I ima, alhamdulillah. I što je najvažnije u svemu ovome, šta se to treba presuditi? Nama treba presuda. I mi se moramo sporiti svi oko čega? Da li se smiju vijesti prenositi ili ne smiju? Ne, od, ne onome što se dešava, ne, ne, ne. Samo da li se na taj način smiju prenositi vijesti? Možemo odmah presuditi, tako? Šta ćemo sad? Nije bitno jesi li nisi u pravu, nego pitanje glasi. E zato ljudi ne vole da idu kod Čehova, jer će pitanje glasiti da li, se, da li si provjerio i da li se smije tako raditi ko što se radio ili ko što radiš. Odgovor je ne smije, eto presuda. Hara, eto presuda, jel da? Vidi kako je lako. I kad ovo poslušamo, evo presuda. Jel tako? Provjerite vijest. Što niste provjerili? Zašto? Zato što Allah te bar tada kaže dalje. A opisuje ih.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 Kaže uzvišeni, lahuma zabun erimun fi dunja vol Čeka i padnja na ovom i na onom svijetu. Pitaj svoje srce da li uživaš dok obratu govoriš. Ako ti je slatko, pod hitno stanje one koji voli. A kako ćeš znati da si taj? Pa nećeš da staneš. Nećeš da prestaneš. Nećeš da se suočiš, zato voliš. Jer voliš da se širi. Jel tako? Ti voliš da se to proširi, ne želiš da stane. E zato si od koji voli da se širi. Kaže Imam Kurtobi u komentaru na početku citiranog ajeta u tefsiru navodi Hadiza poslanik je poslanik Salavi sve rekao. Ko se bude svađao sa čovjekom u nečemu o čemu nema blage veze. U Allahovom je, kaže, gnjevu, sve dok se toga ne prođe. Zatim dalje kaže, ko se složi za neizvršenje neke od Allahovi kazni, ko se založi za neizvršenje neke od Allahovi kazni, ustao je protiv Božijeg haka. I prišao njegovoj srbi. I treći, kaže poslanik se i na njega je Allahovo prokletstvo sve do sudnjega dana. Zatim dalje, ko proturi i razlasi neku riječ po pitanju čovjeka muslimana koji je od nje čist, želeći da ga ponizi time, nemojte ovo zaboraviti, znači kad pričaš, a hoćeš da ga poniziš, jer se mora da nešto kažeš, tako? Ali onaj ko želi da ga ponizi, jer ovdje ajet koji vole, znači da ti je da pričaš i da to središ, ali time ti je cilj šta? Da poniziš brata muslimana. Nakar on bio veliki fasik, novotar, pio alkohol, činio nalog ali ti želiš da širiš svijest jer želiš da ga time ponižavaš. O tome se radi. A ne da dođeš i kad i kažeš, e, on pije, nije to. Nego želiš da ga ponižavaš. Šta, kako ćemo znati da želiš da ga ponižavaš? Opet ne želiš da se sporiš. Bježiš. Jer voliš da se širi zlo o njemu. Kaže, želeći ga njome uliziti na dunjalku, kaže uzvišeni, postavi se Allah ima pravo da ga zbog nje baci u džehennem. Pa kaže, pa je poslanik sa selem naveo ovaj ajet koji Inna ladine yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amenu lahum na alimun fil dunya wal akhirah. Kaže one koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na ovom svijetu. Wallahu ja'lamu antum la ta'lamun. A Allah sve zna, vi ne znate. Allah sve zna o nama. To jest, Allah zna da li mi volimo ili ne volimo. E, braćo moja, kad ovo preraste u naslađivanje, kad mi nećemo da se među nama reši, da se čaferi radi nas smiju, da se raduju, da vidi kako među muslimanima ima problema, ima i bilo je problema i kod poslanika sallallahu alejhi Pa tako, kod Ebu Bekra bilo problema, kod Omera bilo problema, kod Ali je bilo Osmana, pa ko smo ja i ti? Ali hajmo sjest. Uz kahovu bosansku, jel tako? Uz kolač, rahatluk i čokoladu mora se riješiti, Što ne voliš da se riješi? Zato što voliš da se o vjernicima šire bestidne glasine. Zato što voliš da se to... A što voliš? Zato što hoćeš da me poniziš. A uzdiže i ponižava Allah, braće moja, ne ti. Molim Allah te bar da nas izliječi od ove bolesti. Molim Allah subhanahu ta'ala da izliječi sve muslimana od ove bolesti. Allah te bar molim da od nas odagna ove bolesti. Da ih prebrodimo na najljepši mogući način. Da budemo od onih koji će provjeravati vijesti. Da koristimo ono što Allah te bar dao blagodati u vidu mobitela interneta u provjeravanju informacija i auta i danas prevoza koji su koji te veoma brzo mogu dovesti do osobe koju optužuješ, o tako? Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije. Da nas uvede u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin.